أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحجاق سامرت نجم الليل الليل حتى غاب عن عيني Borba između istine i laži. Hafiz magistar Muhammed Borča. Studio Tauhid. Islamska omladina Beč. يأتي الظلام وتنجلي أطراف Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je snažan, a vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vas istirati.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 Ne zbog toga što je sve rečeno, već zbog toga što ne zna o čemu prije da govori. I kada o svemu razmislimo, opet se vraćamo na pitanje vjere. I to ne na ono pitanje i shvatanje vjere u krugu i badeta koje poznajemo, već shvatanje vjere kao cjelokupnog načina i sistema života. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala nije nas ni zbog čega stvorio na ovome svijetu do da mu ibadit činimo subhanahu wa ta'ala, da mu se pokoravamo i da radimo po onome što je uzvišeni propisao. Čovjek na ovaj svijet nije došao da bi uživao, niti da bi mu hrana postala cilj, kao što su mnogi zalutali sa pravoga puta, te uzvišeni za njih kaže يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام Oni uživaju i jedu kao što stoka jede. وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ A Džehennem je njihovo boravište. Dakle, nije čovjek došao na ovaj svijet da bi na njemu uživao. Jer u osnovi čovjek nije sebe stvorio. Niti je prije ovoga svijeta nešto radio pa da bi zaradio da bi uživao na ovome svijetu. Već je ovaj svijet, svijet rada, svijet truda i žrtvovanja, svijet iskušenja svijet ispita kroz koje čovjek prolazi. Na putu do velikog ispita kada stane pred uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve ta'ala i bude polagao račun za sve što je radio. I kada kaže začuđen mali hadel kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Šta je ovoj knjizi? Pa ništa nije propustila, ni malo, ni veliko, a da nije zabilježila. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا I nalaze i nađu ono što su radili zapisanim. Ništa drugo. Niko im nije natovario na njih ono što nisu uradili, niti ih je neko optužio za nešto od čega su oni čisti. Dakle, mu'min zna svoj cilj i zna svoj put na ovome svijetu. Koliko god čovjek živi, svjestan je da mora umrijeti i da će smrt doći. Kada bi živio hiljadu godina, orlova vijeka opet će morati umrijeti. Ali je pitanje šta kasnije. Šta poslije te smrti. Za kafire i kod kafira oni shvataju i vjeruju da je to kraj i da više ničega nema. Da je to raspadanje ovoga tijela i da više nikada taj čovjek neće živjeti. Postaje pra i pepeo. Doćim za mu'mina stvar nije takva. Zapravo činjenica nije takva. Mu'min radi na ovome svijetu i žrtvuje se da bi se vratio svome gospodaru i na kraju bio nagrađen za to sve što radi. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala vidjeli smo da nas je obavijestio o cilju stvaranja na ovome svijetu. Zašto smo došli na ovaj svijet? Isto tako nas je obavijestio o tome da kada se uspostave njegovi zakon i kada ljudi budu u pokornosti uzvišenom Allahu te barake wa ta'ala, uzvišeni im garantuje dvoje. Prvo je nafaka, rizk, da se ne boje za ono što će pojesti, za ono čime će se hraniti. I drugo, to je bezbjednost. To je sigurnost da se čovjek ničega ne boji na ovome svijetu osim uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala. To dvoje uzvišeni garantuje ljudima pod jednim uslovom. A to je fel ja'budu rabbe hadal bejt. Neka obožavaju, neka vjeruju, neka se pokoravaju gospodaru ovoga bejta, to jeste bejtu Allahove kuće. Neka Allahu se pokoravaju. Eladi at'anahum min koji ih od gladi hrani, wa amenahum min hauf, i koji ih od straha brani. Dakle, garantuje ovo dvoje. Bezvjednost i da ljudi imaju čime da se hrane. Kada se ne ostvari ovaj uslov, a to jeste pokornost uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanuhu, onda uzvišeni uzima tu blagodat. I kaže nam u Kur'anu Kerimu وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً I Allah vam navodi primjer jednoga mjesta. Stanovnika Mekke. a to se može taj primjer odnositi na svako drugo mjesto. Kanet aminetem mutma inneten, koje je bilo sigurno i bezbjedno. tiha rizkuha min kulli mekan. Dolazila im je nafaka, obskrba sa svih strana. Šta su oni dužni da učine? Da zahvalaju Allahu Đelešanuhu i da ga jednog jedinog obožavaju i da ga vjeruju i da mu bade čini. Ali to se nije desilo. Stanovnici Mekke kada se pojavio Resul sallallahu ustali su protiv njega. Ustali su protiv Allahove vjeri. Pa kaže uzvišeni, fa kefarat bi milati, Pa su zanijekali Allahove blagodati. Nisu mu zahvalili na tome. Nisu mu ibadetom se obratili, već su to zanijekali. Izmislili su sebi i ibadete, izmislili su sebi vjeru, izmislili su sebi pravnike do te mjere da su tava oko kjabe pretvorili u igru i zabavu. Zviždukali su i poigravali plešući i pljeskajući rukama tavaheći oko kjabe. Goli to činići. Tako su sebi svoju vjeru prilagodili. Praznike su mnoge uveli za koje nema dokaza u Allahovoj vjeri i kada se pojavio Allahov Resul ustali su protiv njega. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ Pa su zanijekali Allahove nijamete. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ Pa ih je Allah zaodjenuo, ogrnuo, libas el džu'i wal hauf, odjećom straha, odjećom gladi i straha. Suprotno bezvjednosti i obilnoj napaki. Dao im strah i dao im glad. I kaže, zaodjenuo ih je, što znači da su to osjetili od glave do pete. Bima kanu zbog onoga što su oni zaradili. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ Došao im je poslanik, jedan između njih, pa su ga zanijekali. Pa ih je uzeo Allahova azab, Allahova kazna. Vahum zalimun, a oni su nepravednici veliki. Dakle, uzvišeni se baraka wa ta'ala garantuje ljudima dvije osnovne potrebe za njihov život. U slučaju da oni Allahu te vata'ala izvrše to obećanje i ovaj uslov, a to je pokoravanje uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanuhu. U slučaju da to ne učine, Allah, vidjeli smo šta radi i šta čini. Nekada uzvišeni te baraka ta'ala u svojim zakonima, u svojim sunnetima, daje nevjernicima ne iz ljubavi prema njima, jer da je i onome kome, koga voli i onome koga ne voli. Onome koga voli jasno je. Ali zašto onome koga ne voli? Upravo zbog toga što ova kuća nije kuća nagrade i kazne. I zbog toga da kafir još više zaradi griha. Da mu to bude ispidrač. Da mu to bude odgađanje i navlačenje na azab koji mu je pripremljen još na ovome svijetu prije, prije ahireta. Vidjeli smo od davnina da su nevjernici pokušavali da se poigravaju sa ova dva osnovna ljudska temelja, temelja življenja i dvije osnovne ljudske potrebe. Sa bezvjednošću i sa obskrbom. Pa ćemo vidjeti da su često prijetili Allahovim poslanicima da će ih protjerati, da će ih ubiti, da će ih zatvoriti. Vidjeli su da su im prijetili u njihovoj nafaciji i tako dalje. I do dan danas je takav slučaj. Mu'minima, pošto svijet nevjerovanja nije u stanju da donese dokaze protiv vjere i protiv ove Allahove objave dini Islama, onda posežu za drugim načinima. Jedan od tih jeste uskraćivanje osnovnih životnih potreba, od toga je hrane. Tako vidimo da se često muslimanskim zemljama i muslimanskim zajednicama s jedne strane uskraćuju ove blagodati tako da su neke države spremne ispaliti na hiljade tona osnovnih ljudskih potreba u hrani da bi sebe zaštitili ekonomski. Vidimo da se vojno prijeti muslimanima i muslimanskim zemljama da moraju kupovati određenu, određenu robu od određenih država i tako dalje. S druge strane, ako se u tome cilj ne postigne, onda se prijeti bezbjednošću tim državama, tim muslimanskim zajednicama i tako dalje. Drugim riječima, hoće u ovome slučaju ljudi da preuzmu ulogu uzvišenog stvoritelja Allaha tebareke wa ta'ala, koji daje na faku i koji daje bezbjednost, hoće ljudi time da počnu vladati. Uzvišeni nam garantuje i kaže وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ni zbog čega drugog ne stvori ni ljude ni džine osim da me obožavaju, Osim da me vjeruju i da mi se pokoravaju. Ma uridu minhum mir rizq. Ja od njih ne tražim obskrbu. Wa ma uridu en yut'imun. Niti tražim da me hrane. Allahu to nije potrebno. Inna Allahe huwa razzaq. Allah je taj koji daje na Allah je taj koji daje obskrbu. Zar nam nije rekao u i rizkukum i u nebu je vaša nafaka. Kod Allaha te wa ta'ala, a ne kod ljudi. Ali ovdje vidimo skupine ljudi koje su udružene. Bilo da se radi o većim skupinama ili državama ili zajednicama koje pokušavaju da uskrate muslimanima jednostavno ovu osnovnu životnu potrebu tako da bi to bio jedan vid pritiska na njih da bi ostavili jedan dio svoje vjere. Zar se to nije desilo i za vrijeme Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam? Zar nisu munafici govorili La tunfiqu ala men inda rasulillahi hatta jenfaddu. Nemojte udjeljivati onima koji su oko Allahovog Rasula. Ne bili se od njega raspršili. Dakle, uskratite im pomoć materijalnu. Jer takvi ne vjeruju u Allaha tabaraka wa ta'ala, vjeruju u pare samo. Vjeruju u novac samo. I misle da se sve tim novcem može kupiti. I govorili su između sebe, ali je uzvišeni Allah, taj koji sve čuje i sve vidi. Govorili su, la tunfiku ala inda rasulillahi hatta Ne udjeljujte onima koji su uz Allahovog Resula ne bili se raspršili od njega. Zar se to isto danas ne radi i ne primjenjuje nad muslimanima? Bilo pojedincima u Lemi, koja kaže riječi istine, pa im se ne dozvoljava pristup obrazovnim institucijama, pa im se ne dozvoljava pristup džamijama i uzima se monopol nad mimberama, čursevima i džamijama uopšteno. Zar se to ne radi nad džematima? Zar se to ne radi nad cijelokupnim zajednicama muslimana koji su rekli Rabbun Allah, naš gospodar je Allah i njemu se pokoravamo. Tačno je, to se danas radi. I to se danas vrši nad muslimanima. Ali, mu'min neće tu pokletnuti. I ovo što se danas dešava, a to je ovo što vidimo da se mnogi natječu kako bi ne pomogli svojoj braći muslimanima, ne stali rame uz rame uz njih, ne podijelili kao što su Ensarije podijelile sa muhađirima pola svoga imetka, već se natječu ko će se više dodvoriti Allahovim neprijateljima. Ko će više štete nanijeti muslimanima? da bi sebe osigurali i da bi sebe obezbijedili. A uzvišeni nam kaže وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ A Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Ali munafici, oni ne svačaju, niti će ikada shvata, svačati. Kada je vladala pravda Islama, onda smo imali primjera kada se nije kome mogao i imao dati zekat. A današnjem nekome, kada bi među nevjernicima ili munaficima, dalo se ne znam koliko miliona i milijardi nikada zadovoljan ne bi bio. Bio bi još gori. Dakle, ne shvataju da Allahu pripadaju riznice nebesa i zemlje i da oni time upravljati ne mogu. Pitanje bezbjednosti isto tako. Zar nisu zastrašivali Allahovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Zar nisu se sakupili u vječnici svojoj i govorili li usbituke eu jakatuluke eu juhriđuk? Dogovarali se oko tebe, spletkarili da te zatvore ili da te ubiju ili da te protjeraju. Zar nisu pokušavali da atentate izvrše? Udarali na njegovu bezbjednost. Zar nisu prije toga isto na druge Allahove poslanike? Isa sela pokušali ga razapeti, pa su razapeli, ali ne njega, nego nekoga drugoga koji im se učinio. A njega je i uzdigao sebi. Zar nisu isto tako pokušali sa drugim Allahovim poslanicima? Zar nisu prijetili Ibrahimu a.s. Kad nam kaže uzvišeni وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ I raspravljao je sa njim njegov narod. Pa im on reče, zar sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ Illa in je Allahu rabbi Ja se ništa ne bojim onoga čime vi širka Allahu činite. Jer su mu prijetili, nešto ćete zadesiti od ovih božanstava koje ti huliš i o kojima ružno govoriš. Pa on kaže, la ehafu matu ne Ja se toga nimalo ne bojim. Stao pred cijelo čovječanstvo. To je akida. To je ubjeđenje jednoga mu'mina. Da ti ne može tvoje vjerovanje, a nakon toga i rad po tome vjerovanju, ništa uzrmati na ovome svijetu. Nikakva sredstva informisanja, nikakva zastrašivanja, nikakve laži, jer ti gledaš Allahovim svjetlom, jer ti gledaš kroz Allahovu objavu ljude, a ne gledaš Allahovu objavu prema ljudima. I zato vidimo da je Ibrahim a.s. im jasno odgovara. وَكَيْفَ يَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ A kako da se ja bojim onoga čime vi Allahu širk činite? وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ A vi se ne bojite toga što ste vi Allahu širk učinili. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ U onome što Allah nije objavio. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ Pa ko je od nas on jedan s jedne strane i čitav dunjalog s druge strane. Ko je od nas preći da bude bezvjedan? Jer Ibrahim, Halilullah, zna da je u Allahovoj zaštiti u, u, i u Allahovoj bezvjednosti. Jer zna da ovaj svijet je prolazan. Jer zna da prava bezvjednost dolazi tek na ahiretu. a da u ovome svijetu postoje zastrašivanja. Isto tako, vidjet ćemo kod prvog Allahovog poslanika, Nuha a.s. Prvi poslanik, a prvi vjerovjesnik je Adem a.s. Prvi poslanik Nuha a.s. vidimo ga kako odgovara svome narodu i njega su zastrašivali. Uoču alejhim nebe Nuh i prenesi im vijesti Nuhove. Iz kale li ja kaum. Kad reče narodu svome, o narode moj, poslušajte me. In kane kebura alejkum na hami o telkiri bi ajatillah. Ako je to vama teško što ja vas upozoravam, što vas pozivam Allahovoj vjeri. فعلى الله na Allaha se ja ni na koga drugoga Fa eđmi'u, pa se svi skupite. Emrekum wa šurakaekum. Sve što imate, dogovorite se i sve uzmite za pomoć sebi. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون I onda svi navalite na mene i nemojte mi dati nikakve prilike. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ min أَجْرُ Ako se vi okrenete, ja od vas nikakvu naknadu nisam tražio. In ajr je illa ala Allah. Moja nagrada je samo kod Allaha. Wa umirtu an akuna min al muslimin, a naređeno mi je da budem od muslimana. Šta kaže uzvišeni? Fekezzevuhu. Pa su ga ulažu tjerivali. Feneđejnahu, pa smo ga mi spasili. وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ I sve one mu'mine svakako. S njime ulađi. وَجَعَلْنَهُمْ خَلَائِفَ I učinili smo ih halifama. Učinili smo ih da budu pravi vladari. Drugi su uništeni bili svi. Dali smo im da budu prvaci. Da naslijede zemlju. Jer su kafiri uništeni bili. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا A potopili smo one koji su nijekali naše ajete. Dakle, vidimo da se ova borba između istine i neistine vodila od početka čovječanstva. I ona traje do sudnjega dana. I nevjernici pokušavaju da iskoriste sve metode u borbi protiv ove vjere. Protiv ove vjere koja je poslata sa jasnim dokazima. Ali oni se dokazima, oni sa dokazima ne dolaze. Oni ne dolaze sa silom dokaza, već sa dokazom sile. I silom žele da unište istinu pod ovim ili onim, pod ovom ili onom parolom. I zato mu'min treba da bude svjestan ovoga. Da uzvišeni Allah te barake ve ta'ala koga vjerujemo daje na faku, a ne ljudi. I zato nikada neće žrtvovat svoju vjeru zbog zalogaja hrane. Allah daje na faku. Zar Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nije trpio glad na Allahovom putu? Ashabi su stavljali po jedan kamen a on je stavio dva. Zar nisu osjetili strah na Allahovom putu kada su ih saveznici opkolili sa svih strana, a unutra munafici i unutra židovi koji su ih izdali? Zar im nije priječeno? A s druge strane, nimalo manje iskušenje nije ni to što pokušavaju da daju s jedne strane pokušavaju da uskrate ljudima, a s druge strane pokušavaju da im dadnu. Da ih kupe, da ih dobiju, da ih ušute, pa im onda daju. Što se tiče bezvjednosti, daju im ordene, daju im plakete, daju im ovo od dunjalučkih dobara, čime se osjećaju ponosnim i čime se osjećaju snažnim. A s druge strane daju im od bogatstava onoliko koliko će biti dovoljno da se njihovog zla po njihovom shvatanju. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabareke kroz kuranske ajete nam jasno precizira ovo, a to je da mu'min je čvrst u svome imanu i mu'min ne popušta. Munafici kada su bili u Medini i kada su se vraćali iz bitke na Tebuku ili iz neke druge bitke kako sire spominju, rekli su لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل Ako se vratimo u Medinu, snažni i ponosni istjeraće one slabiće i one koji snage nemaju. Misleći Abdullah ibn Ube ibn Selul, vođa munafika, misleći time na ashabe Rasula sallallahu sallam, na čelu sa Allahovim vjerovjesnikom. Pa uzvišeni kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ A ponos pripada Allahu, njegovom Resulu i mu'minima. Walakin al munafiqina la ya'lamun. Ali munafici ne znaju. Niti će ikada znati. I vidjeli smo da su jednom prilikom među ashabima Resula sallallahu alaihi sallam kada su bili u jednoj od bitaka da jedan od ensarija kaže o ensarije pomozite mi. A muhađir kaže o muhađiri pomozite mi da ustanu jedni protiv drugih. A onda Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže al džahilije Zar se prozivate po džahilijetu? To jeste, iako su ovi nazivi časni i ensavije i muhađiri, ali u slučaju kada će vas to podijeliti na dvije skupine koje su suprostavljene jedna drugoj, onda to ne dolazi u obzir onda je to od džahilijeta. Po drugim predajama da su rekli o Evsu, da su se prozivali prema, prema plemenima. Pa kaže Resul sallam, da'uha fe innaha muntine, ostavite to, jer to je smrad, to ne valja. Da se muslimani dijele, jer tu dobivaju munafici, tu dobivaju kafiri. A što se tiče glavnog munafika, Abdullah ibn Ubej ibn Selula, Allah ga je ponizio još na ovome svijetu. Kada je to rekao, uzvišeni je objavio ove ajete. A nakon toga njegov sin Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Selula, Dolazi Rasulu sallallahu sallam i kaže Allahov poslaniće dozvoli meni da ja ubijem svoga oca. Da ubije svoga oca. Zašto Abdullah? Kaže, bojim se da to neko drugi ne učini. Pa će mi biti krivo na nekog od muslimana. Zašto? Zato što je to pitanje vjerovanja i nevjerovanja. Taj je već počeo raditi protiv Allahove vjere. Ovim se ne poništava princip daveta i lijepe riječi i svega onoga čemu, što nam je poznato u dinu. Ali kada dođe na pitanje potpomaganja kafira protiv mu'mina, onda je to razilašenje i onda je to tačno odvajanje između imana i između kufra. Jer mu'min ne može stajati na sredini. Mu'min je opredijeljen. Onaj ko stoji na sredini, to su munafici. Za koje Kur'an kaže mu zebljabine bejne dalik. Neodlučni su između toga. La ilaha ula wa la ilaha ula nisu ni ovima, nisu ni ovima. Nisu uz mukmine, boje se kafira, a nisu prišli ni kafirima u potpunosti. Ne znaju gdje su, neopredjeljeni, gledaju kakva će biti situacija, pa će i oni možda pred kraj života prihvatiti nešto. A onda mu Resul sallam kaže, ne, ne Abdullah. Ja neću da ljudi govore, ja neću da ljudi govore Muhammed ubija svoje drugove. Jer propaganda se širi. Ne znaju ljudi koji on, oni od ashaba. Neće sva gledati takvim očima vahja da kaže to je Allahov Resul i imao je i pravo jer taj je samo prividno primio islam a on je nevjernik. To može Resul s.a.v. po vahju od Allaha Đelešan. Kaže ne Abdullah. Onda Abdullah izađe iz Medine. Izađe iz Medine da dočeka tu vojsku u kojoj je bio njegov otac Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Isuka svoju sablju i stade pred muslimane. I puštao je jednog po jednog da ulazi u Medinu. Dok nije došao njegov otac. A onda mu kaže, a što se tebe tiče, ti nikako ne možeš ući. Jer si rekao to i to. Jer si rekao da će snažniji istjerati slabije. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je snažan, a vi ste slabi, pa Allahov poslanik će vas istirati. I tako mi Allaha neću ti dozvoliti da uđeš, neću ti dozvoliti da uđeš u Medinu, osim sa dozvolom Allahovog Resula sallallahu sellem. Iako je Abdullah ibn Abdullah ibn Ubej ibn Selul, iako je ovaj mu'min, sin munafikom, bio poznat među muslimanima od onih da je bio od onih koji su bili najprivrženiji i najpokorniji i najdobrostiviji prema svojim roditeljima. Njime se primjer navodio u dobročinstvu prema roditeljima. Ali kada je došlo pitanje imana i kufra, onda se tu ti opredjeljiš. I nemoj ni pošto u ovome svemu što se događa islamu i muslimanima, da kažeš ja sam po strani. Ni pošto. Jer nije najveće iskušenje, nije najveće iskušenje da čovjek bude ubijen i da mu bude i metak uništen. Najveće je iskušenje da misliš da si kao musliman, a ti si svoj iman izgubio. I to je najopasnije. Da ti je svejedno šta se muslimanima radi. Da ti je svejedno šta se muslimanima događa. I da ti nisi u stanju ni ruke podići i ono jedno jedino koje ti je ostalo. Ali to nekada može biti najstrašnije. Da digneš ruke uzvišenom tabaraka Vata'ala i da mu kažeš o ti koji si objavio objave. O ti koji vladaš svime uništi one koji se podigoše protiv muslimana. Ti ih razatpi po zemlji i ne dozvoli ikada da ustanu. Ako ničim ne možeš, dova. Jer kada su svi uzroci iscrpljeni, ostaje samo jedan, koji nikada se ne prekida. A to je veza sa uzvišenim tabaraka vata'ala. I zato nemoj da poklekniš. Ti si sa svojim imanom, sa svojim vjerovanjem makar jedan jedini bio na Dunjaluku. Ti si taj koji si pobjednik, makar kafiri radili ono što rade. Ali zasigurno njih čeka, ako ne, bliža onda sigurno ona druga kazna koja im se spominje na ahiretu. Molim uzvišnog tabaraka wa ta'ala da nas učini od čvrstih mu'mina sa kojima je on zadovoljan Sa oni, od onih koji su opredijeljeni za njegovu vjeru. Od onih koji su čvrsti na pravome putu i nepokolebljivi na njemu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور